Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Hadis <clears throat> Sabija Vasebun 77. A ne bih urerete radi Allah anhu kale Ana Rasulullah sallallahu alaihi sallam kale da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Ida salla ahadukum lin nasi fel hafif kada neko od vas klanja ljudima, predodi namaz. Helio <coughs> hafif. Neka skrati. Neka klanja kratko i lagano. Fe ine fihim ad-da'if, jer među njima je slaba osoba. osaqin, bolesna. zel hađe, osoba koja je u nekakvoj potrebi. Potrebi, znači kretanja, udanja, ovako, onako. Kaže, vojda sala ahadukum li nefsihi, a kada neko od vas klanja sam za sebe, felju, tauvil maša, neka oduži koliko hoće. Tekst Hadisa mu na I ovaj, ovaj tekst Hadisa je jedan od osnovnih argumenata e, onog stavočnjaka kako kažu kako se kako treba klanjati imam u džemat kad predvodi ljudi. A imamo onda druge hadise s kojima kazuje druga skupina, drugo mišljenje to je da je poslanik sallallahu alejhi znao odužiti učio duže sure određenim namazima, čak i na akşam sur tur. I onda imaju ta, ta dva mišljenja. Da li se radi po ovom hadisu općim koji je rekao ovdje ili se radi po tim hadisima koje on, u kojima je došlo da je on učio dugo u namazu. Spomenut ćemo to inšala poslije. Uglavnom ovaj hadis je znači e, kao e, jedan vrlo bitan hadis, kao osnovni hadis koji pojašnjava kako u stvari E, imam treba da se ponaša prilikom e, klanjanja u džematu predvođenja ljudi. E, I jako je bitna ova stvar, jer ima ljudi koji neke stvari pogrešno shvati, lično sam doživio nekoliko puta klanja za nekim ovaj ljudima, ima ljudi koji onaj, vol, vidi se da vole sunete, da vole vjeru, da vole namaz, zikri, sve to i dođu u situaciju da predvodi namaz neko ih gurne u mihrab i onda ostaniš na seždi dugo, dugo, dugo, dugo. Znači, sporo klanja, razvuče, to je nevratna stvar. Razvuče e, ona, i na seždi, i na ruku, to, i to čak hoće da boravak na ruku bude isti, pogrešno i to shvatio, da ruku isto ko, koji na kijamu. Pa ako je bio na kijamu 50 minuta i na ruku 50 minuta. I ima i dokazi za to on. I naravno, znači takav način klanjanja kad predvodiš ljudima, pogotovo ti jednom letio, prije toga uvijek bilo ono, ono standardni namaz, neki kratki, klasični, i onda uleti ovako neki ovaj, jači i, i badeđija. I ovako uleti, to šok bude za ljude. Znači, ljudi poslije znači, imaju traume, traume velike da živi. <laughs> traume da je neko drugi ne tako slično uletio. Ovaj, a to se dešava, to se dešavalo. Znači, ja govorim ovdje što sam ovaj, susret u arapskom svijetu, ovaj, da se znalo desiti. I onda, a uglavnom zastava na tome, na, na, na džehlu te osobe kako u stvari treba da se ponaša u džematu. Da on svoj privat namaz nekom čitavu noć klanja, što smo malo prije spomenuo. Klanja kreni, ne, ne, ne, staj do sabaha, ako ti je baš toliko oči. Ali dođe među ljudi, ljudi imaju potrebe, ljudi radi, ljudi u firmi, izašao oni sad ti razvuko, oskrušen, ono, oči skupio. Ovaj. Dobro. Thamin 78. i drugi ovaj hadis vezan za istu temu, pa ćemo ga spomenuti, a ne bi Mes'ud el-Ansari radijallahu anhu, kal, od Ebu el-Ansari radijallahu anhu kaže, Ja ređulun da Rasulaj sallallahu alaihi wa sallam fe kale inni la akharu an salati subh min ajli fulanin mimma jutilu bina. Kad došao je čovjek Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao ja izostavljam nama sabah namaz zbog čovjeka koji dugo uči čovjeka koji klanja predvodi namazu i dug, oduži nam namazu Kale, fema re'itu nebije sallallahu alaihi sallam gadibe fi mev'idatin kat ešeddu mimma gadibe jeume idhin. Nisam vidio vjerovijesnika sallallahu alaihi da se naljutio, rasrdio u govoru kao što se da se više rastrdio, razljutio u govoru kao što se e, toga dana naljutio. Fekal, pa je rekao, ja ejuhen nas, o ljudi, inne minkum, lemun, inne minkum među vama ima ljudi koji tjeraju druge, rastjeravaju. Fe ejukum, emme nase, feliuđiz, kogod od vas predvodi ljude u namazu, neka skrati i džaz, znači skraćeno. Neka skrati, neka kratko klanja. ine min ihi, jer iza njega, znači klanjač koji klanja iza njega, el kebir, osagir, Iza njega ima stariji čovjek, ima mlađi, ima i djeca, ima oni koji su u potrebi nekako, potrebi, znači životnim dunjaličkim potrebama. Nisu on došli na teraviju, ne klanja farz namaz, idu svojim poslom. uh, <clears throat> U drugim rivatima je potvrđeno ovdje da je bilo riječ, ovdje o kom, o ashabu je bilo riječ da je oduživo. Muaz ibn Džebel. Muaz ibn Džebel i, to smo spomenuli do sada ili smo do sada spominjali da je on imao imao je svoj mešik gdje je predvodio namaz, ali je volio da klanja za poslanika Pa bi otišao klanju namaz za poslanika farz, a onda ode i klanja u svom meću ljudima opet imam bude. Klanjao bi far za poslanika, a, na, a, na filu bi klanjao ljudima u svom džematu i on bi klanjao na filu, on bi klanjao far za njim. I haj što tu uradi, nego još i oduži. Tako da je došao u spor sa ovim čovjekom, a ovdje je riječ bilo o Ensariji, a vi znate razliku između Ensarija i Muhađira. Muhađiri su bili po profesiji uglavnom trgovci a Ensari je po profesiji uglavnom zemljoradnici, poljoprivreda. I znači e, od Ensarije bi uglavnom znači klanja sabah namaz i na njivu što bi mi rekli. Ili ode tam svoje ovaj, ode da radi zemljoradnju od poslova koji su radi vezano za palminjake i ostalo sve što su radili, što je vezano za, za, za sijanje, za zemlju i tako dalje. I ovaj, tako da ovom ovome sahabu, tom čovjeku, Znači njemu nije tu nikako došlo što ono oduži, pa onda zakasni i tako dalje. Tako da je, znači, imamo i rivajte ono da je on ovaj, imamo na rivaje gdje on klanju, za, pa je sam za sebe onaj, klanju nama da se izdvojio, klanju sam za sebe namaz, u rivajte na lehi također. <clears throat> da je klanjao sam za sebe, da je ovaj, a klanjao za Muazom, pa kad su završili namaz, drugi ashabi spomenu Muaz, rekli vidi ovog onaj, sam za sebe klanju, izdvojio se i otišao ima sad dvije, tu ovaj verzije kako je, da je, da je u toku tog namaza uh, skratio namaz i klanjao sam za sebe. Znači, klanjao za muazi i Džebelom, međutim, kada je ovaj odužio, on je skratio sam za sebe e, i predo selama. Ima druga verzija da je izašao iz namaza, da je izašao iz namaza i sam za sebe klanjao dva rekata farz namaza i otišao. E, Ta druga verzija u kojoj je došlo da je sam za sebe klanjao i tu je došlo ono spomenuto da je, da je predao Da je predao selam da desnu stranu i izašao iz namaza. I to je dokaz onih koji dokazuju da čovjek kada hoće ima potrebu da prekine namaz. A nema smijeti čovjek koji počeo namaz da prekine iz određenih stvari. Nekomu kuca na vrata, zvoni bitan poziv, telefonski, dijete, prosulo mlijeko, ovo ono, haos u kući i sad ti ne smiješ napisati namaz. Smiješ napisati namaz, fars koji se počeo klanjati napustiš namaz. E sad ostaje pitanje, da li da puštaj namaza, da li je propisano da, da ono, na desnu stranu predaš selam ili sam prekineš i odiš. Čim, čim ti korakneš nekoliko koraka, po ti namaz svakako. Pa ima jedno i drugo mišljenje većina da to nije propisano predavanje sa na desnu stranu. Manja skupina kažu da, da, je, ovaj, da je poželjno, da je mu stehab da se preda na desnu stranu kako bi se izašlo iz namaza, dokazujući s tim rivajetom u kojem je došlo, a u kojem ima određene slabosti. S tim rivajetom, jer nije u ovom osnovnom rivajetu nije potvrđena takva verzija da je on izašao iz namaza, da je on predao na desnu stranu, taj čovjek, znači govorimo ovdje o čovjeka koji se razišao sa Muazom Džebelom, ashab taj. To usput spominjem, a, ovaj, a onda je ovaj, naravno, <clears throat> kad su oni razgovarali i o, o, rekli Muazi Džebelu da ima čovjek koji tako završio sam za sebe namaz i otišao, pa je onda, pa je onda e, rekao Muazi Džebel da je on munafik, to su munafici rade i e, ta do prenesenosti riječi do, do tog čovjeka, shaba, on je odšao Allahom poslanik, sam znam požalio se, rekao, je me nazvao nafikom, a odužu namazu, ja ne mogu stići na svoje, na svoje usjeve da radi. Pa ga je onda pozvao poslanik sallallahu alaihi selem Muaz ibn Džebela i ukorio ga, žestoko ga ukorio. <clears throat> I rekao da pravi fitno da pravi nerijed i čak mu rekao, tačno, znači ima tekstova više hadisa u kojem rekao, koji uči te i te sure, a onda ima problem tu, što u rivatima došlo da je bila jacija nama, da je, u jaciji znao duži, tako dalje, i sabah u jaciji, tako dalje, bilo je tu, znači više tih e, tih događaja koji se desili vezan za ovo. Uglavnom, e, vezan za ova dva hadisa, e, oni govore, znači u osnovi, znači ova dva hadisa govori o tome kako, treba, znači osnovni ovaj hadisi, motefeku lihi, kako treba imam da klanja, da predvodi ljude u namazu a znači tekst hadisa jasan kod dan. Znači, ovdje u prvom feliju hafif, neka skrati, u drugom feliju uđiz, neka, znači, isto jedno znači drugo, neka skrati i bud lagano klanja, u drugom neka, neka skrač, na namaz klanja, znači ne da oduži. Znači, mora ispuniti ruknove, ruknove namaza, <clears throat> ruknove misli se ovdje ruknove, na čemu je džumhura, ne hanefije, po hanefijama šest je ruknova i po hanefijama ne moraš šta nije rukno za njih stvari? Etehijat, to tako? Poslije etehijatu, čim prođe etehijatu, period za učenje etehijat, po Hanefija, ako ustaneš, odeš, namaz ispravan valja. Znači, proćiš etehijat kod Hanefija i digneš se i odeš. Znači, i oni koji klanja za to, i tebi kad namaz ispravan. Što? Zato što u njih nije rukn predavanje selama. Nije rukn nego možeš izaći namaza, bilo kako da izađeš namaza nakon etehijatu, kaže namaz ti je A onda su na račun Hanefi ovi drugi učenjaci ovaj, napravili neke ovaj, i šale. Ovaj, za, za, to tako njihovo tumačenje ovaj, izlaska iz namaza. Uglavnom, ovaj, da ne odlutamo, znači eh, ova, ova dva hadisa su jasna kod dan po pitanju toga kako, ovaj, naravno priču smo već spomenuli, znači to oduživanje i pokuđenost oduživanju oduživanja namazu i što se, eh, što se ovaj, desilo Muaz ibn Džebelu, i ako uzme da se desilo nekom drugom asabu, svejedno nije bitno, bitan je propis, ibrate u propisu. Znači, osnovna, osnovna znači, ovaj, osnovni propis ovdje koji je vezan ovdje za, koji se izvlači zaključak iz ovog, iz ovog hadisa, a to je da je vađib da je vađib da, da imam koji predvodi namaz da, da, da skrati namaz i da ga lagano klanja. Znači, naravno, sa, sa, da upotpuni ruknove što zbog toga, zbog onih koji klanjaju za njih. Jer zašto ne ćeš doći kako, što je vađe? Ne samo to što je došlo ovdje naroda, feli u hafif, neka klanja lagano i kratko. Feli neka klanja skraćeno. Nego što imamo da se poslanik sada naljutio na, ovoga saba. On se naljutio na nje kad mu je došao čovjek, požalio se da on ovaj, da ne klanja saba nama zato što ovaj oduži. <clears throat> Znači, ta ljutnja poslanika sam sad ukazuje da to nije u redu, da to nije ispravno, da to nije dozvoljeno tako ako ćeš ti ljude dovoditi u problem ovaj, koji klanja za to, da neće više doći da klanja za to, zato što ti odužiš namaz. <clears throat> A naravno hadis, eh, hadis ovdje, oba hadisa ukazuju, ovaj, ovaj prvi, pardon, ukazuje na to da je, da što se tiče oduživanja, da duže klanjaš, da je to, ovaj, da je dozvoljeno da propisam klanja, klanjaš sam za sebe, klanjaš bilo koji na filu, noćni namaz, bilo što, znači oduži koliko hoćeš, koliko ti se otvori, koliko možeš najbitnija stvar ovdje o čemu govori hadis i to je stvar veličina šerijata. Da se, da se ovdje prati stanje ljudi koji su nemogućnosti. oni koji su, koji su slabiji, znači koji su nemogućnosti da izdrže nešto što, što zahtjeva više, više e, fizičkog e, fizičke energije i snage ili ljudi koji su u potrebi ili koji su bolesni i slabi. Znači ovdje, e, se, e, se prilagođava klanjanje znači, djeci, starcima, bolesnima i onima koji su potrebni. kažem potrebno, znači čovjek je svratio, da putuje, e, na, na poslu svratio s posla, prekinuo neku aktivnost da bi klanjao i sad u tog toga još mu ti odužiš. Znači, to, to može samo proizvesti kod njega da se naljuti, da, da, da znači, namaz ga treba smiriti, da bude normalan, da se vrati E, skruše, normalno, on u namazu klanjom pobudali u namazu. Kad izaš namaza, on se tuko s onim što je za njih. Znači, to normalno, to normalno da nije normalno. A recimo, a to se zna deset. Ono što kaže, lako je Fendi, ne radi, on može, može klanjati tri sata, a ne ide nigdje, nigdje žuri. Na. to naše bošnje ovaj, u viceve mogu pretvoriti. <clears throat> A znači, što se tiče oduživanja, ovaj, znači održivanje, ovaj, znači ono se vraća uglavnom na, na nafilu i da recimo imamo teraviju, ko hoće da oduži, da dugo klanja jednomu teravija, ne bosanska, naravno mislim na teraviju pravu po sunetu, znači hoćeš da duži, klanjaj, klanjaj koliko hoćeš, klanjaj dugo, klanjaj trećinu noći, pola noći, koliko hoćeš, jel? <clears throat> E, ostaje ovdje neki određeni mesele za ovaj hadis, a to je Eh, da imamo hadise kojima je opisano koliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio određenim namazma, koje sure učio. I onda zbog toga Znači, zbog toga ovaj, imamo sad tu eh, to razilaženje učenjaka po pitanju, neko ćeš pa dovi hadisu jasno da imam treba klanjati kratko, skraćeno. A onda imamo drugi hadisu u kojima je da je poslanik sallallahu alejhi duže učio namazima i onda je sad tu dođe neka kolizija. Jel preče da pratimo njegov sunet praktični koji on primjenjivao ili da, da slijedimo, pratimo ovo što je naredio. Što je zabranio da se oduži, naredio se klanja kratko. <clears throat> Šta je od toga dvoga? Preče je da se prati. <clears throat> zamislite kaže, da je opis, da, je, da, da opis u određenim hadisma došlo da, da je poslanik sallallahu alaihi sallam počne klanjati namaz, farz namaz. A onaj koji je došao, znači poslanik sallallahu govori Allahu akbar i namaz. A onaj koji je došao da klanja, kaže, ode na Beqiju, to je onaj, onaj mezari, kabor blizu poslanikova mešida, sallallahu alaihi ode tamo jer su tamo, jer su tamo im bili ova mjesta čenife ili ovaj, gdje su obavljena nužda, ode obavi nuždu, vrati se, uzme abdest i uđe namaz i ne zakasna prvi rekat. Znači, obaviti nuždu, znači mogućnost je veliku ili malu nuždu, da ode i nuždu, vrati, a to, to je daleko od meša, nije tu blizu. I vrati se i uzme abdest i pristupi na prvi rekat i pristigne na prvi rekat, što ukazuje znači da je, da je se duže zadržavao na prvom rekatu. <clears throat> A onda u drugim hadisma koje spominje da je, da je učio duže sure. I to ne u, na fili, ono što je došlo hadisma od Abdullah Nomer, Abdullah Abbas, eh, da je, da je, da ne saradila, da je na nafili najveći znao učiti ove duže sure. Ne, u propisane namazma je preneseno da je učio Bekar, Nisa, El Araf, Kaf, Tur i tako dalje. Znači, to su velike sure, čitav sur <clears throat> Kako sad pomiriti između toga dvoga? A onda imamo čak i hadise, jel? U kojima spomenuti da je učio kraće sure, vi znate onaj hadis da je poslanik putovanju, na sabah namazu, farza sabah namazu, da je učio na prvom i drugom rekatu suru, koju? Zulzile. Znači, Zulzile je jednu, jednu ti istu suru učio na oba rekata. Učio na prvom rekatu ili za Zulzile i na drugom rekatu ili za Zulzile, na putovanju. Hadis vjerodostan. Pa neki kaže, kad to je izuzetak, kad je to putovanje, naš, pa putovanje se žuri i te tako dalje. to je jedno tumačenje, ali bitno je da je, da je to on učio i da je učio kraće sure i na sabah namazu. A obično je praksa bilo da uči, znate imaju oni hadisi, ovaj, mimo ovih ovdje koje spominjemo, u kojima je opisano koliko je dugo učio, koliko ajeta je učio na sabah namazu, gdje je najviše oduživao. Uglavnom sad, znači, zbog ovog ovdje, nastalo je to, to veliko razilaženje, da ne vodimo sad, znači imamo, mnogo hadisa ima u kojima opisano koliko je, koliko, koje sure učio na određenim namazima. Te, te sure, kada uporedimo svojim ovdje, imao neki vid kontradiktornosti. U praksi je učio on dugo, a onda ovamo ukorio i dao opće pravilo da se uči kratko kad se prede ljudima. Ima li tu kontradiktornost ili nema, postavlja se, pa jedni kažu preče rati po onom, po sunetu, koje je on praktično kako učio, znači da odužiš. Drugi kažu, većina učenjaka i na tomu su sa četiri mezeba, da je osnova ovo, da se kratko klanja, skraćeno, da ima koji predvede ljude po tekstu ova, ova dva hadisa i drugi koji slični ima u kojem je došla nared da se skrati, e, da imam koji predvede ljude da treba kratko e, klanjati, da ne oduži ljudima. A onda ima neki učenjak koji pravi spoj između toga dvoga. Pa kažu nekad s vremena na vrijeme, osnova da se klanja kratko, a nekad s vremena na vrijeme ne, nema smetnje da se oduži. A neki kažu jel, da u stvari da je osnova ono kako on nas poučio ovdje riječima i ukorio praksu ono koje je odužio, to je osnova da se tako klanja pred namaz. A ono, i, i to je što treba bi sunet. A ono što on radi, što je oduživao i dugo klanjao određen na, namazima, kaže to je bilo razlog, tog me je bilo stvari jer je on time poučavao ljude. Poučavao ljude znači e, onom što se učilo, ono što je objavljeno i tome slično. Znači to je bilo kao svojstvo poslaniku ne da tako dugo uči, a ne da je, da je, da je sunet i praksa nama nakon njega da, da, ga, da učimo tako. E, vi znate, ovaj, u osnovi se ovo sve tematika vizan za namaz vraća na onaj, hadis e, Salu kemare i tu u sali klanjati kako se vidi od mene da klanjam. Pa ako kažemo, onaj, pa dobro, po čemu je preći rad? Po ovom, kako smo njega vidjeli da klanju dugo, učio duge sure ili da radim po, po ovim riječima koji je rekao da se po njim radi. Znači, eto, i to je sad znači, velika krupna mesela iz usul fika, jer su učenjaci od toga. Čemu se daje prednost? Kad dođe nek, po nekom pitanju, e, e, riječi govore jedno od strani poslanika, sallallahu da treba tako i tako, a onda u praksi on uradi malo drugačiji ili kontra tome što je rekao. Čemu se daje prednost između dvoga ili je moguće napraviti spoj ili treba napraviti spoj i tako dalje. Sad naravno nakon ovog što smo čuli, znači sad pitanje kod šta je u redu. E, pa se ostaće ova mišljenja do sudnjih dana, to razilaži učenjaka po pitanju ovog, ova, iako znači, imamo ovdje znači, jasne hadisovo kako on dao smjernicu da se klanja, a imamo i to kako on klanja oduživao. Allah zna najbolje možda ono mišljenje, kažem, jel, da je osnova da se klanja kratko skraćeno, a s vremena vrijeme nekada bi se odužilo da nema smijetne u tome e, e, i da se time donikle primijeni to što radi poslanik sam, sam u praksi. I time smo završili ova, znači, ova tri hadisa, sad nam dolazi poglavlje posebno, a to je babu, sifetu, salati, nebesel, poglavlje o poglavlje o, opisu, načinu namaza vjerovjesnika Muhameda sallallahu sellem. Znači tu se navode hadisi u kojima se pojašnjava kako je klanjao namaze. Ovo smo do sad govorili o nekim šartovima, o posebnim pitanjima selama, a sad ide ono da dođe jednom hadisu opisano na način kao da, da, kao da gledaš poslanika sa kako je klanjao. Ima tu nekoliko hadisa i to ćemo nastaviti sljedeći put, jer tu se govori znači, od početka namaza, ono, šta se uči, kako se uči, izgovara. Tu su ulaze dove, ima puno dova. Pa ćemo to sljedeći put Svane ke Allahum ila bihamdika, šeda en la ilaha enta, estakvirka, tubu ilaik. Andalusam, Andalusam, Andalusam,